Falënderimi absolut i takon vetëm Allahut të madhërishëm. Salavatet mbi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e, e kiametit. Do flasim në vazhdim për disa prej fjallëve të cilat kanë të bëjnë me, me kufrin, Allahu na rujt prej kufrit dhe prej shqiptimit të kufrit, ku përmendëm se Nëse njeriu tallet me ndonjë prej fjalëve të Kur'anit, për shembull thotë wan nazi'ati naz'a, dhe të ngjashme, dhe e merr fjalën dhe përsërit si të tillë, kishe. Dhe don me përgjasu me fjalë të veta Kur'anin. Kjo është prej prej kufrit. Apo nëse njeriu thotë se Kur'ani është i krijum, apo ka pas, thotë hoxha këtu, Bedr Rashid El Hanefiu, ka pas prej njerëzve gjatë mësimit të Kur'anit që kanë marrë rrogë dhe i kanë kërku fëmijëve të holla, Dhe kur ka ardh dita e enjte, po dita para xhumas, ndërsa xhumaja edhe shtuna kanë qenë ditë feste të muslimanëve, kur ka pas sheriat, atëherë i kanë thënë mësuesi i ka thënë nxënësave inna allaha lamma khalaqa alquran kur Allahu ka kriju kuranin e ka kriju edhe të enjtën do me thonë qiti paret kjo është kufër kjo është kufër po ashtu ka thënë Walana fil qidri wal baqiyatu salihat. Nëse thot ndonjëri prej njerëzve, neve në tenxhere nuk na zihen fjalët e Allahut wal baqiyatu salihat. Kur don me thon dikush prej njerëzve, e tash qit para paguaj për ujin që ta frin apo për sendet që t'i ban edhe për mësimin që ta ban, nëse don me shpreh se, neve nuk jetojmë me me ajër apo kështu me radhë prej fjalëve që i përdorin njerëzit normale që nuk janë kufër, po ka prej njerëzve që japin dozë edhe Kur'anin e përzin në tallje. Apo në atë ironi që shprehin. Për shembull thotë dikush, po këtu wal baqiyatu salihat nuk zihet tenxherja me baqiyatu salihat, kjo kufër është, ka thonë. Po ashtu thotë nëse dy veta janë zanë mes veti, Wala yakfi min al khubz, as nuk t'sjell diçka prej bukës. Apo nëse thot la haule është kurrgjo hiç, këto gjitha që i përmendëm janë kufër. Thot la haule wala quwwata illa billah ka njerëzi, nuk t'bie buk. Dini vëllazër, se ka njerëzi kur i shprehin këto fjalë, qëllimin ndoshta e kanë të mirë me shpreh diçka. Por se duhet me pas kujdes. Kur të folna, kur flasim me terme të sheriatit të Allahut, kur flasna me sende të fesë s'Allahut subhanahu wa taala, nuk bëhet hajgare me ato. Nuk bëhet hajgare me ato. Andaj duk thot la haula wala quwata illa billah, nuk bje buk. Por thuj njerit normal, s'ka nevojë me ironi. Andaj muhabetet, konfliktet e njerëzve, problemet e njerëzve, që ka mundësi ndoshta ky është në hak, ky personi që bën kufër, Në atë aspektin e zankës që e ka me dikan ka mundësin n'hak është, por nime duhet me paguj dikush. Por fa, çfarë fajit ka feja në këtë rast? Kështu që shejtani ndonjëherë, palës e cila është zullumqare, në këtë rast, nuk ja jep paret për shembull, që duhet me ja dhonë, për shembull të ka borxh dikush, thot kije frikë Allahut, ti thua, ki frikë Allahut nuk ngin, me ja thonë këta, ki frikë Allahut nuk ngin, kjo kufër o vllazër, Ka mundësi me hak e kije punën e borxhit, duhet me ta kthijaj. Por ti thuaj në këtë rast çit më parë mua. Ti çitmi paret mue, paguma. Se fëmit hekin e shpija s'ndreqet e kështu me radhë, por mos e përzi punën e fesë s'Allahut subhanahu wa taala. E njerëzit shpesh herë në veçanti kur nuk janë të koncentrum, në veçanti kur nuk janë normal, në veçanti kur nuk janë me humor normal, por janë nervoz, kanë dalë nervoz prej shpijes. Dhe ka ndonjë problem shumë të madh, i ngushtohet rrethi dhe imani është dobësu shumë, ai shejtani qat punë ka. Që kur ke arrit këtu pranë te, me t'shti edhe pak edhe me t'rrzue. Problemet janë ato që e shtin njerin. Andaj besimtari me kon i kujdesshëm. Edhe në këtë rast nuk ja vlen ajo fjalë me thon po unë s'e kum besu me zemër kët. Ngase dijetarët e din shumë mirë se ti e beson me zemër këta. Ti nuk ke problem me zemrën, ti ke problem me gjuhën n'këtë rast. Njeriu ka problem me gjuhën n'këtë rast, me shqiptimin. Andaj, fjalë të këtilla, la hawla wala quwwata illa billah nuk ngin, la hawla wala quwwata illa billah çka të bëj me ta unë, edhe kështu me radhë, janë fjalë të rrezikshme që të nxjerrin prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse në zankë ke kon tamam. Edhe nëse në zankë qëllimin e ke pas tamam. Porse në këtë rast nuk duhet me pësu dikush tjetër për shkak borxhit tand. Për shkak asaj që Allahu të ka sprovu me një sprovë. Se tek e fundit, o vëllezër, asnjëri prej njerëzve nuk shan apo nuk ban kufër dhe nuk thot ndonjë fjalë vetëm se prej zorit e thot ata. Prej qejfit, shumë pak edhe ato. Me qëllim, bash nijetin me bo, thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, s'ka njerëz n'dunja që qëllimisht, thojnë du m'u bo shka. S'ka kështu njerëz Porse njeriut I ngushtohen rrugt Problemet i shtohen Bjen skena e tillë Muhabeti vjen Edhe në fund njeriu E shpreh këtë fjalë Allahu na rujt Nëse thëka njeri La hawla Wa la kuwata illa billah Edhe fjalë të tilla Apo la ilaha illa Allah Apo subhanallah Apo ittaqillah Ki frikë Allahun Dhe fjalë të fesë Që janë të Kur'anit Që njeriu Njerëz i përdorin Në këtë rast ka mundësi Ka mundësi Në shumicën e rasteve Edhe njeriu zullumqar i përdor ta Dhe ai t'i përdor ty edhe ti në këtë rast, hin borxh te kush? Allahu xhel-le ue ala. Dijeni vëllazër se njeriu në tabiat është zullumqar. Njeriu në natyrë është zullumqar. Edhe është injorant. Allahu xhel-le ue ala në Kur'an e ka përmend se njeriu është injorant. Edhe njeriu është zullumqar. Dhe kur shtrëngohen sendet, kur të kaplon kriza, kur njeriu ka nevojë ca të holla me i marr apo ta problem me krye, atëherë me problemet njeriu ka mundësi me i ba zullum ndonjë personi sikur është njeriu, apo edhe ma keq në këtë rast sikur që është puna e fesë. Me shkel punën e fesë. Në veçanti kur pala zullumqare, që shitet viktimë, ta përdor emrin e Allahut. A be thot, për Allah be falma, në këtë rast ki kujdes mos i thuj ti, Allahi s'ka faj këtë rast. Ai thot për Allah, ti mos thuj në këtë rast, ajo fjala Allah nuk më ban dobi mue. Ka njerëz që kështu përdorin fjalë kafara fil wujuhi kulliha, ka thënë Bedr Rashidi, El Hanafiu, Allahu e pastë mëshirue, thotë ban kufër njeriu në të gjitha këto raste. Po ashtu, nëse e thot për tesbihun apo për la ilaha illallah. Po ashtu nëse thot njeriu subhanallah, që muslimanët e përdorin shpesh subhanallah. Apo nëse thot, o deri kur ti ki me thon subhanallah? Deri kur ti ki me thon subhanallah? Sikur që ka ndodh në mexhlisin e hoxhës së Ebu Abdillah el-Hakim të Imam Hakimit, rahimehullah muhaddithit të njohur, ai që ka përmbledh Mustadrekin, ka ndodh në mexhlis të hoxhës së vet, kur njëri prej njerëzve i ka thon hoxhës vet, deri kur mo ti ki me na thon hadathana fulan an fulan an fulan? Deri kur ki me na tregu hadithin na ka tregu tregu filani nga filani nga filani nga Rasulullah? Ka thon kum ja kafir. Çou o kafir. Ngritu o kafir. Nuk je musliman. Ngase këto janë fjalë të kufrit. Pra nëse njeriu i thot besimtarit tjetër, muslimanit tjetër, deri kur mo ti subhanallah ki me thon nonstop. Apo e ke rrjep emrin e Allahut. Kafara listighfafihi fil kull. Në këtë rast njeriu ban kufër ngase e ka shkel apo e ka nënçmue emrin e Allahut subhanahu wa taala. Dijeni vëllazër se këtu Hoxha Bedr Rashidi përmend ndonjë ndonjëherë fjalë të cilat nuk mërrijnë në kufër. Na do t'i përmendim këtu. Ato fjalë, por të cilat do të themi në fund se nuk janë kufër. Dijeni se ulemat e Hanefive, ulemat e medhhebit Hanefi, në çështjen e kufrit janë prej ulemave, prej dijetarëve që kanë shtrënguar më së shumti. Po janë prej dijetarëve që kanë shtrënguar më së shumti. Po ashtu thotë, nëse njeriu gjatë bërjes së haramit, Allahu na rujt, kur njeriu bën haram, për shembull nëse luan komar, luan bixhos, thotë dhe ato zarat i merr njeriu me lujt me ta, edhe thotë bismillah. Me zara, i merr zarat, me lujt, thot bismillah, apo tablanet lun, apo nonji loj, me fitim, e lun, apo tekefundit edhe sikur që janë, në kohën e sotit, thot, lojët e bixhozit më të reja që janë, sikur bastoret e tjerat, thot bismillah, me bismillah ta nisi, kjo a kufër vëllezër. Shejtani i mallkum dëshiron njeriun që ta çon në kufër. Nuk është stacioni i shejtanit harami. Stacioni kryesor i shejtanit është kufri. Shejtani mundohet njeriun me çua pa në bixhoz. Më shkurt me fitu diçka më shpejt. Dhe kjo është një smundje shumë e keqe për njerëzit. Thot, nëse njeriu merr zarat me i lujt me bismillah, kafar, ban kufur. Wa men kale inde ibtida shurbi l-khamr, apo gjatë pirje së alkoholit, apo të zinas, apo të ngranje së haramit, apo ngranje së kamatës, thot njeriu bismillah. Kjo është kufur. Thot, kam dëgjue nga disa prej hoxhallarëve të mëdhaj, kjo nuk është kufur tash. Do ta përmendim, kjo nuk është kufur, po kjo ka thon, ai hoxha i madh i medhhebit n'at vakt, pas ka thon, por nuk është kufur. Thot, men qala fi mawdi al-amri li shay. Kush i thot dikujna prej njerëzve për me hi, për shembull, izën me mi thon bismillah. Te na përdoret me të madhe kjo bismillah. Hen ka thon disa prej hanefive që a kufur, kjo nuk a kufur Allahu. Mi thon dikujna prej njerëzve bismillah. Apo me ia dhon telefonin bismillah. Kjo nuk është kufër. Nuk është nënçmim me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Po, sikur që përmendëm, nëse e jep diçka që është haram, bismillah, kjo është tallje. Por nëse jep halal, diçka që është halal, bismillah, kjo nuk është kufër. Po këtu e pas kanë thonë, Hanefit e pas kanë thonë, ne e përmendim këtu se e pas kanë thonë, dhe përmendim se ata pas kanë vështirësu dhe pas kanë shtërngu dikun, ku në fakt nuk ka qenë kjo, e tillë. Nëse i thot njëriut Bismillah, mere, Bismillah, hec, Bismillah, haje Edhe kështu me radh Në këto raste nuk është kufër Po këto e kan përmend si, si kufër Po ashtu thot Kush i thot Kuranit se Kurani është i huj Nuk është i arabëve Kurani nuk ka zbrit në gjuhën arabe Ka, ka zbrit për të huj Kjo është kufër Edhe kush i sheh luftëtart Musliman që dalin me luftu në rrugë t' Allahut Me fjalë të veta, kjo është borxh i Allahut dhe sikur që Zotnia e ngarkon robin e vet me diçka, qashtu edhe unë jam ngarku prej Zotit, kjo është kufër. Kjo është kufër. Au men kale, la usalli wa la akra ul Kur'an, kush thot nuk falna, vetëm me thonë, s'ka nevojë a falet as falet, kush thot unë s'falna, edhe nuk lexoj Kur'an, po ashtu banë kufër. Po ashtu ka thënë inna Allahu naqasa min mali, kush thot se Allahu më ka marr pasurinë, wa ana anqusu min haqqihi wa la usalli, edhe unë sikur që Allahu më mor pasurinë mua, nuk falna, veç me thon këtë fjalë, edhe nëse fal namazin, bën kufër. Sikur që ka përmendur Ibn Jauzi, po njëri prej pleqve në kohën e vet 70 vjet, ja ka marr Allahu subhanahu wa taala pas 70 viteve një nip, ka thonë që Allahu vetëm fëmijët tonë më të mirë na i merr. Edhe kjo është kufër. Po ashtu nëse thot La usalli fa inna thawaba yakunu li sayyid. Nuk falna, robi nëse thot, robi dikujna, thot nëse unë nuk falna se sevapi i shkon zotnijes. Edhe kjo është kufër. Apo nëse thot njeriu në Ramazan, thot boll jam fal. Edhe kjo është boll si falmi në Ramazan. Edhe kjo është kufër. Apo nëse thot kullu salatin bi sebin Nëse thot se Namazin në Ramazan na paguhet neve 70 fish Sikur që ka ardh hadithi Atëher Unë jashtë Ramazanit nuk falna Se boll jam falë Ramazan Apo nëse i thuhet njënit prej njerëzve falu Edhe ai edhe nëse tallet thot nuk falna be Kjo është kufër Edhe nëse thotë, kem min hadhihi salawat fi innahu daqa sadri minha, më është ngushtu gjoksi prej namazit. Nëse thotë më është ngushtu gjoksi prej namazit, edhe kjo është kufër, apo nëse thotë jam ngi prej namazit, apo nuk më pëlqen namazi, edhe kjo është kufër, apo nëse thotë Asbiru ila maji'i shahri Ramadan. Dini vëllazër se këto fjalë që i themi shkurt vlejnë për të gjithë njerëzit që falin pesë vakte namaz, vetëm nëse e shqipton njeriu këtë fjalë. Vetëm nëse e thot. Nuk është muhabeti këtu a falet ai, ka mundsi falet edhe namaz natës bën të falet. Qëllimi është se nuk guxon me rrjedh kjo fjalë në gjuhën e besimtarit. Përpos, nëse don me tregu këta se dijetarët e kanë cilësu si kufër. Por nëse e thot pa dhunë, e thot me tallje, me nënçmim, me hajgare, e kështu me radhë, apo halal e ban, atër kjo është kufër. Au kale li l'ukala, la jedkhulune fi emrin la jekdirune ala imdu, apo nëse thot për namazin, njerëz të menqur, nuk i hinë një punës që s'e nqesin jasht, për namazin, nëse thot, kjo është kufër. Apo nëse thot, Unë nuk, hi, nuk i hi një punës e cila është sprovë për mua. Apo nëse thot, ajo është e randë për mua, shumë zor më vjen, me falë. Apo nëse thot, unë ta fali namazin ndërsa Allahu ma ka vdek nanën, dhe të ngjajshme prej fjalëve. Apo nëse thot, Kush ka fitu me namazin diçka? Po ashtu kjo është kufër. Apo nëse thot namazin e kumlon kafara fil wujuhi kulliha. Vetëm nëse thot njeriu namazin e kumlon. E kumlon namazin. Kafara fil wujuh, ban kufër njeriu. Po ashtu, nëse njeriu mohon ndonjë farz prej farzave të Allahut, sikur që janë namazi, agjërimi, e zeqati apo gusli prej xhunupllëkut, Ulemat e medhhebit hanefi thonë, nëse njeriu një muj ditë është në në islam, pra mbrenda një një muaji e ka obligim me mësu namazin në shoqërinë islame. E ka për obligim me mësue se është namazi farz. Nëse thot pas asaj se unë nuk e di namazin se janë farz, thotë kafar, ban kufër. Apo nëse i thot një fasiku salli hatta tajida halawat as-sala, i thuhet një fasikut fal namaz. me xhemat apo edhe pa xhemat, qëllimisht pa abdes, ban kufër, sikur që përmendëm se ka raste, Allahu na rujt ka raste prej njerëzve që kam ndëgju se ë kanë dal imam me njerëzit xhunup me kast. Dhe në fund i thot xhematit apo njerëzve mbrapa që janë fal jam fal xhunup s'kini namaz. Apo kemi ndëgju prej rasteve kur njerëzit i kanë lanë namaz, është çu njeriu N'juglindje e kije, n'juglindje e kije. Ai falet n'jugperëndim. Edhe kjo është kufër. O men sexhede au salla muhdithen riaen. Dhe kush ban sexhde apo falet pa abdes. Apo pa gusel. Edhe kjo është kufër. Me vetëdije, normal vëllezër. Këto raste janë kur njeriu është me vetëdije. Të flliqt. Nëse fal namaz me tesha të flliqt. Kur thom me të flliqt, nuk nuk hin këtu zifti vëllazër. Nuk hin këtu pluni, nuk hin këtu qirrat. Nuk e vëllazër. Pra kam për qëllimin uri, urina për shembull. Kam për qëllimin jashtëqitja e madhe. Nëse njeriu e din që teshat i ka t'pista, apo jarg, i ka me jarg qenit. Dhe ai qëllimisht falet me ta. Kjo është kufër. Yani ma el kudrati fi thobi tahir Tahir Pra kur njeriu paska mundësi Paska mundësi me pas tesha tjera Mbani mend A nëse është e kundërta atëherë është mesele tjetër Kur ka njeriu nevoj Au jefutu salawat U jekdi xhumleten Apo nëse njani prej njerëzve I ikin këto namazet Edhe i falë namazet kaza Sikur që në kohën e njerëzve të në kohën e komunizmit i falë namazin kaza U jekulu li men jeatarid Edhe e kundërshton dikush ta Njeriun që i fal kaza, i kundërshton, i thotë mos besoj, namazet nuk falen kaza. Edhe ai thotë, po njeriu kur i ka borxh dikujt ja paguan borxhin toptan. Edhe unë toptan ja paguaj Allahut. Kjo është kufër. Nëse thotë këtë fjalë, ja paguaj borxhin Allahut toptan, sikur që i paguhet njeriut toptan borxhi, edhe kjo është kufër. Au qala lam aghsil ra'si lis-salah. Apo nëse thotë unë kokën time s'e kom la për namaz. Apo nëse thot inna salata leysat bi shay, namazi s'është kurgjo hiç. Idha baqiyat ghayra muadda, nëse nuk nuk kryhet. Të gjitha këto raste njeriu bën kufër. Po ashtu ka përmend hoxha këto edhe fjalë të cilat janë të kufrit dhe kanë të bëjnë me dijetarët. Allahu na ruajt. Kanë të bëjnë me dijen dhe dijetarët. Këtu i përmendi dhe i thekë domethënë për punën e namazit. Tash përmendi, we men ebgada alimen, thotë kush e urren një dijetar, për ndonjë sebep të qartë, khife alejhil kufru, frigohemi se ban kufër, we men kale li fakihin, dhe kush i thot një prej fukahave dijetar, Ndonjë fjalë të keqe duke e shajt, edhe i thot se i ki shkurtu musteqet. Apo ti thjesht vetëm se e ki vnu shallin qashtu. Jekfuru li ennehu istikhfafun bil ulema, ban kufër se ka ba tallje me dijetar. Në veçanti nëse tallet qëllimisht për shkak të fesë. Nëse nuk qeshit me personalitetin e atij se ai ka gabu diçka, por qeshit me formën e hoxhës. Vende të larta, me tregu ders. Edhe shtiret e tregohet apo aktron me tallje, edhe hajgare. Se është duke tregu ders, apo duke ju dhënë fetva njerëzve. Dhe ata mbrapa i mshojnë me jastëk apo qeshin. Të gjithë këto njerëzit bëjnë kufër së bashku me ta. Të gjithë këto njerëzit bëjnë kufër së bashku me ta, sikur që pamë na njëherë moti në Bosnje, apo një ashtu në Kurdistan, atje, bëjnë hajgare me namazin. Dhe njëri përpara dhe kishe po falin namazin dhe keshin dhe i mëshojnë shkelm njëri-tjetrit, të gjitha këto raste kufër njeri ban. Del prej fesë, we kedha leu lem jexhlis ala mekanin murtefi, po ashtu edhe nëse nuk ulet në ndonjë vend të lartë me tregu ders, por thjesht vetëm shtiret se a hoxhë, njeri ban kufër. Kush kthehet nga mexhlisi i dijes, prej dersit, dhe tjetri i thotë, prej nga u ktheve, a u ktheve prej kishës, kjo është kufër. A u ktheve prej kishës, kjo është kufër. Wa man qila lahu nadhhab kujt i thuhet prej njerëzve se shkojmë në vend të dijes, n'ders. punën e talakit. Apo nëse thot la arifu talaka wal milak, nuk e di me talakin malakin. Jenbegi en jekune walidetul weledi fil bejti kefer. Nëse thot njëni prej njerëzve inatit, une nuk di talak malak. Une e di që gruja, apo nana e fëmijës me konë shpi. Nana e fëmijës me kon shpi, s'më intereson mua. Kjo është ban kufër. Apo nëse thot njeriu, mallkimi i Allahut qoftë mbi gruan e dijetarit. Kur njerëzit i tregojn ndonjë fetva, se dijetari ka thon kështu apo dija thot kështu, ai thot e shan. Kjo është kufër. Apo nëse thot aja, aja është një alim i vogël, mandalli kështu. Alim i vogël Në këtë rast, në formë të nënçmimit, kjo kufër nuk e ka për qëllim këtu nëse dikush prej njerëzve shtiret si dijetar dhe nuk është dijetar. Ajo është tjetër mesele. Por e ka qëllimin përnime për ndonjë dijetar që din, alim i vogël, alim. S'di kurgja. Po ashtu Imam Fadli ka thon bi katli men qala li faqihin taraka kitabahu fi dukkan. Njëri prej dijetarëve të Bukharës, Imam Fadli, ka thon nëse një dijetar E ka lanë, e ka harru librën te një dyqan Dhe vjen mbrapa pas dersit me marr librën E i thot pronari i dyqanit A erdhe me marr sharrën A erdhe me marr sharrën Po thot jo be librën kum ardh me marr Po ka thonë njejt I thot njejt është Se unë punoj me mjete edhe ti punon me libra Edhe ti i pret njerëzit përmes librës Kjo është kufër Kjo fjalë është kufër Këta e kanë përmend ulemat e hanefive duke u mbështetur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po hadithi nuk ekziston, nuk është i vërtetë. Kërkoje diturinë deri prej djepit deri në varr. Do thotë, kjo nuk mbështetet në ata. Por nëse njeriu e nënçmon dijen, edhe në fund të të jetës së vet normal që është kufër kjo. Po ashtu, nëse thot ijlis hatta la tujawiz al-janna. Nalu pak, sikur që ka raste plot kur udhëzohet ndonjë djal i ri apo dikush prej njerëzve, thon njerëzit mos u ngut be kadale. Mos t'ia shkosh xhenetit. Allahu na ruajt. Me thon fjalën, ka dashë mundesh edhe me ia shku xhenetit. Domthon, kjo është kufër. Është tallje me xhenet. Apo nëse i thot, "Kqyr mos shkosh pas xhenetit dikun." Edhe kjo është kufër. Apo nëse thot filani me kon kible. Filani me kon kible. Apo ana e Qabës ban kufër. Kjo një pjesë e dervishave e kanë thonë vëllazër, kjo është nëpër, për fat keq nëpër li, disa libra të disa prej dijetarëve të fundit të hanefive sikur Ka qenë një, njani prej tyre në kohën e Osmanlive, që ka shkrut një libër, Zejnuddini, atje përmendet nëse Qabja shkon te filan evliaja, ka duhet m'u kthye, kjo kufër vëllazër. Nëse Qabja te dervishat shkon te filan evliaja kishe. Kjo është kufër. Vet kjo fjalë nëse shprehet është kufër. Au men kale li rajulin salihin liqa'uke indi ke liqa'i khinzir. Thotë frigohem që bjen në kufër nëse i thuan një personi të mirë, musliman i mirë që e njohim këtë dynja se është musliman i mirë, nuk nuk domethënë se është hoxhë, por është musliman i mirë. Nëse i thuat, unë mund të taku me ty është sikur mund të taku me derrin. Frigohemi se ban kufër. Në këtë rast, dhe kush i thotë Kanë përmend fjalë të shumta në çdo kapitull. Pra përmenden fjalë të Kur'anit, fjalë të namazit, për namazin, zakatin dhe ibadetet dhe fjalë për dietarët dhe dijen, edhe shariatin. Me lejen e Allahut do të përmendim në dersin e ardhshëm fjalë të tjera për dietarët edhe kapitulla të tjera të, të dijes që kanë përmend fjalë të kufrit. Allahu na ruajt prej fjalëve të kufrit dhe na mundësoft Allahu me na marr imanin të plot pa mangësi të kufrit me takue Allahun subhanahu wa taala faqebardh sallallahu alaihi wa sallam